bakotxak besekretia bat du. Beko segia. Bokan zerkia egin behar dugu biztan da, eh? Bara, barkatuko non zu, eh? Zinema zitzegiten hasten bala izi! Ingelz asmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da Menan helburua ez aizaita bost klon, klon edo bost antzeriz zinez perfektuak lehen. Bada ikeri hori, bakizu zubia egiteko bertzearen gan eta gauzak erakusteko, espikatzeko. Kultur alea. Gure asmoazen, arta gure ondoko sohkuntzaren zat, eta Donibane loitzunen den uh, eh, itxasarresia da, eta babesten duena ez, eh, biztan legoa, beraz, sorkuntza dugu maitaldirako, eta nahi genuen um, gaztean korporalitatea galdezkatu e, eh, babeste horren inguruan. Eta ondorioz proiektu bat bultzatu dugu, Ibiligira hor ikusi duzu bakarrik eh, gazteiz eta senpere arteko lotura, hemen senperen kokatuak bai gira, baina ibiligira baita ere zornotzan, ibiligira barainanen, eta lujalde ezberdinetan mediazioen bidez, orduan guk dantzariok, eh, ibili naiz ni, baina ibili dira ere arantxalan, oian indart, kloezin eh, hor ditugun dantzariak sorkuntza hortan, biltzen korporalitatea eh, tailehen bitartez ez beraien ideiak, baizik eta nola erresonantzia zuen babeste, kolektiboak nola babestuen duen humanoa eta horren inguruan beraiek ze ideia zuten. telekompainako pantxika teieriaren adirazpenekin, abiatu dugu gaurkoan gure kulturra tala, gaur, elirale konpainiak gazteizko koldo mitxelena kolegioko eta senpereko arretxea kolegioko ikasleekin, egin duen lanaren inguruan mintzatu nahiko genukelako berrogei ikasle inguruk lan egin dute dantzan konpainiak estrenatu behar duen harta lan berri ardatz elirale konpainiako dantzari eta koreografoak izan dituzte bidelagun eta emaitza ikusteko aukera izan genuen iragan austiralean larreko kulturgunean senperen eta pantxika teieriak errandigunaz lasaitu gira ere gu agian ba, sortu hain zineman ez dakizulako abstrakzioan zarelarik mugimenduarekiko nera behoiek nola hartuko zuten gure lana, eta ikusirik nola beraien natu duten gure koreografia bera, ba, lasaitzen joan gira, eta bi urteko mediazio eta sorkuntzaren arteko bidea izan da. Bagasteizko Koldo Mitxelena kolegioko Beatriz de los Santos eh, ikaslearekin ere mintzatzeko aukera izan dugu eta proiektu honekin, eraman duten lanunekin zer ikasi duten kontatu digu ere. E, ikasi duguna da e, gure artean ondo, konpre, ondo konpenetratzen eta e, pues, mugimendu herri batzuk, osea, e, ze batzutan oso rigito baldin mazara, pues, zaila da soltatzea eta pues, hemen nola e, idei diferenteak izan ditugu e, aldo guztetatik pues, oso erraza izan da, en plan, ustea eramaten eta oso gustora egon gara bai. Eta nola eramana izan da lana, pantxekategeria? Justuki hartzen dugu e, individuo bakoitza, umanu bakoitza bere eh, lekuan eta saiatzen gira pixkanaka, pixkanaka aintzinarazten beraz. Bai, janeko oinaria dituzten hoi, ba, galdetzen dugu pixkat gehiago eta beraien eskarmentua baiatzen dugu ere eta ba, mm, beriki hasten direnak, baina funtsean denok dugu gorputz bat, denok mugimenduan ari gira, eta traketsa izaitea zer da, da buruan agian txipa bat aldatzea, eta dantza edo mugimenduarekiko, ba, ja, urratxa gainditzea, egia da, eko da hor lan eh, ez bukatu bat, baina eh, lan aski eh, eramana aurkeztu dugu denbora hartuz, eh, bi haste lan izan dituzte, egunak pasatu zoren inguruan, jokoak sortuz, aremanak sortuz, eta azken finan batzutan dantzariak direnak teknika mailan, ba ez dute preseski sorkuntza horren eh, kezka ez baitute oraindik landu eta orduan batzutan ba, aur bat eh, irudimen mailan eh, ba, irudimen handia duena edo, edo ideia bat duena, azkenean proposatuko dizu uh, dantzari batek etzuna eh, proposatzen. Horten da, Elkaren eh, indarren baiatzea. Basenpereko arretxea kolegioarekin eta gazteizko koldo mitxerenako kolegioarekin egin bezala, aipatuko dugu, eipar eta ego Euskal Herrietako kolegioetan egonaldi artistikoen ziklo bat burutu duela iliriale konpainiak, eta ala, mm, zornotzan eta barainainen ere izan dira, balan bereziunen aurrera eramaten. Eta zer segida izango du proiektu honek? Pantxekategiria. Ba, hor gure Facebook hori aldean, internetaren bitartez ikusten halko da gaurkoa, baina baita ere barainanen, eh, zornotzan eta gazte izen ere abenduan senpertarroiek eta gazte iztarroiek erabantzuten lana. Eta e, elikatuko dugu gero eh, gure berrien emanez eta kontaktua atxikiz, Ideia da, basaiatzea beti lurralde horiek loturan izaita, obra artistiko baten inguruan, beraz joaren gira harta erakustera bukatua gazte ezaldera, eta eh, etorko dira ikustera antzoki batera hor. Ba, pantxika tegiriaren adirazpen hauekin gelditzen gara, eta gogoan hartu, el eh, konpainiaren zat, pantxika tegiriak koreografoak eh, sortu berri duen harta izeneko lana, irailan estrenatuko dela. Taulan bost interpretek eramanik, ba, emaitza ikusteko aukera izango duzue, lehen lehenik miarritzeko kolesioan, luetan demela danz edo maitaldia festivalaren baitan. Kultur Alea. Garaziko herri Bandaian eh, geratuko gara gaurkoan, akelarre elkarteko euskal irakurle taldeak, eh, mintzaldi bat, antolatu baitu, maiatzaren hogeita zeian, eta hartara aurtengoaz, goaz, eh, mintzatzeko, ba, gombidatu bat dugu gurekin, Juanita Albet, kaixo? Egunon? Bai, egunon. Zunon mozungi? Ondo, ondo, zuekere. Bai, bai, bai, bai. Maiatzaren hogeita zeian, jarri diguzu aitzordu, aski berezia izango da aurtengoa, esabier leteren inguruko ba, mintzaldi bat antolatu baituzu, baina ba, amalogarren edizioa izanik e, kontatuko diguzu lehen lehenik mm, zer norako liburuak ekarrarazi dituzuen e, mintzaldi hauetara edo zer norako idazleak urbildu diren e, zuen mintzaldietara? Bai, esan duzun bezala, hau da amalogarren edizioa, beraz, e, urte zorte, uste dut 2006 espigarren urtean edo E, et, gombidatu ditugun edizle, edazleak, aski ezaguna dira euskal literatura munduan, e, Aurelia Arkotxar, Koldo Izagirre, e, eh, Irigarai, Pello Lizarralde, Otamendi, Lertxundi, Teresita Irastorza, e, Bernardo Atxaga, eh, Eide Rodríguez, Itxaro Borda, Pako Agristi eta Igerabide, hauek guziak uh, 2000 eta garren urte arte e, ditugu eta mm, mm Mikel izan da gure eh, gidaria eta hauen obrak aztertu ditugu eta gero eh, beraz urtearen bukaeran e, gomendatu hauek itzaldi bat eman dute e, endaian. Mhm eta azkeneko hau beraz 2016 mm, garren urtetik hasita e, beste gidaritza bat e, Patri Urkizuren gidaritzepean e, o, lehen urtean e, hor e, lehen gerla muduko lehen gerlaren inguruan idatzi diren literatura izan genuen e, aztergai eta hor e, gero gonbidatua izan zen mm, Mikel Peruarena, Xavier Montoya eta eneko bide gain ongi horretzen manaiz. Eta azken joan urtean, beraz, e, hor ja bigarren, bigarren gerla izan genuen aztergai eta hor bitzaldian mm, txueka eta inazio Mujika iraula etorri ziren, e, gure sai hortara. Eta urten, e, eh, gero tartean urtean zehar baita ere e, eh, gombiatu bezala izan dugu, e, Xabiro Larra hone, hau izan zen e, Joiz uh, Ulises, jo, Joizen uh, liburuaren itzultzaile. Eta gero, beraz aurten, e, obra aztergai, biztanda Xabirlete ezin dugu gombidatu, zoritxarrez, Baina bera ongi ezagutzu duten Jose Angel Irigarai idazle editore eta poeta alde batetik eta beste bat eh, Antxon Balberde Xavier eh, eh, musik, ba, musika ditu, musikan editua da eta Xavier kantaldi askotan eh, partaidea izana. Eta gero eh, laguntzaile bezala ere etorriko da Patxi Intxaurran dieta e, soinu eta musika e, ba, bizka bat laguntuko duena gure ekitaldi hori. Mhm. E, eta patriarkizu biztan da, berak, berak ere ongi ezagutu baitu e, Xavier Lete eta uste dut e, herrikoa edo ingurukoa dela ere. Mhm. Errandi guzu hilabetan behin biltzen zaretela eta aurten ba, Xabier Leteren obra izan duzuela aztergai eta orain eh, ba, zikloaren bururatzeko ez antolatzen duzu mintzaldi hau. E, eh, mintzaldia deneri irekia dena? Deneri irekia bai eta hau izanen da beraz maiatzaren eta eh, zeian, hartzaldeiko zeietan eta endaian mediatekan. Xabier Leteren zein alderdi azpimarratuko da? bai e, guretzat ezagunena kantari bezala da sebirlete, baina baita ere e, poesia eta baita ere tekstoak ere e, lan duitu, bon, eta beraz e, iru arloiek eh, aipatuko dira gure itzaldi horretan. Mhm. Ba maiatzaren ogoita zeian. izango da eh, endaiako mediatekan? Bai hori da, arratsaldeko zeietan. Zeietan denak gonbidatuak eta hurbiltzen den orok eh, jakin mm. dezan ere baireki azaretela, ez? Irakurle talde horretan parte hartzeko aukera ere izanen duela, pentsu dut eh, aberasgarria izanen baita. Bai, gu, e, gu hilabetean behin, gero biztan da bakitzak e, bo, irakutzen ari gira liburuaren inguruan e, lantzen dugula edo zehatzen gire horren inguruan ere bakitzak gure karpenak egiten eta hori eta motalde txiki bat gara, baina berba behar gehiago ere animatuko dira gurekin eh, parte ardezaten heldu eh, den urtetan Ezkerrik asko. Ez, ez, ez. Alzateko jaun Hor zauden unbait Zure lurrera Itzultzeko zain Gure gure izatearen testigu zuzena makurtu gabeko zuaitz lerdena desertuko aizeak legortu etzuen loreak itxasoaren kolorea orzaudezu zaudezu Ama sei salbe ama laukredo erdera zentzunagatik Bazen ekizun hori etzela sekulan guretzategin urrezko dukat eta diruak ez dira engainu txarra. Pazter batera apartatzeko lengo sinismen zaharra. Merkatarien aldamenera amildegi goitik bera, oarkabean eroriko gera. Baina guztiok jakin dezagun, bidean undik joan Alzateko jaun, hor zaudezu. Bide batetiko ger gabe esan dezagun bertsua. Isil, isili kanta dezagun euskaldunen sekretua. Herri zarbaten oarpen aiek nora galduak bat itxura aldalez azken eguna hil zuen gauak. Bidasoaren ezker eskubi guda berrian lore gorriak isilikako hurrizkutua. Mendetan zehar leguna, noiz bait latinez lurperatua, laister berpiztu behar duguna. Ama seisalbe eta malaukredo, erdera zentzuna gatik. Bazenek izun hori ezela, sekulan gure izategi Urrezko dukat eta diruak ez dira engainu txarra Bazter batera apartatzeko lengo sinismen zaharra Urrezko dukat eta diruak ez dira engainu txarra Bazter batera apartatzeko Lengo sinismen zaharra Larun gainean sorginen dantzak nabaitzen ditut Arratxaldean lurrak badaki kontu oien eta hor dago isil isili alzateko jaun hor zauden nun bai, zure lurrera itzultzeko zait Ba, ondor arte iritsi gara gaurkoan entzule. Nire aletik, besterik ez bihar arte esaten dizuet eta bien bitartan ongizan. Aio. Aio. jantzi ditu kaleak Gorolioak arrezia iztalita xegu zara dorreko aulo juan Tezta bilenior Gau azkalian Itxaron norbait Teoratik ateratzen ari da Tartu bardinen egunero Zeharkatzen du Eliza parek plaza gurutzatu eta gero barneratzen da eta berna eskutatu eta bezerro erik ez du espero iriaren armazi isiaren lazaitasuna labardina ematen dio txuri beltzezkeroi baten itxurak Lakari pasiatzen da barrio Guarda sola bezku bandara malaten joritzaio Ez zerra inork ez baitu Baren bizitza bezagutza Tardu bardinen egun Zeharkatzen du beli zapareko zuria La rena cinta da Berna, ascolta tu e dam, bistarò vedicas no espero. Il dia danarna si cigliare nella saita sudan. Schwabek cos mi esso saulo mo stura, valacca tu valzaare Gure gizon adi etzaio inporta bakar Destaltzen baitu ardoa da Epeltasun goxua Tardu bardinen negun edo Zeharkatzen du helizapa. tabernaren arrastua Jarraitzen du gabardina heionak Euriari dut azaizten ditu putzua Norbaitekin egin du laguna Zelan doia da nagoazen barrura Edariak nire kontura Tardu bardinen egun zeharkatzen du Eliza pareko zuria Plaza gurutzatu eta gero Barneratzen da eta berna bezkutatu eta Ez ez du esperu Iriaren arnazi xiaren lasaitasuna bakotsak de sekretia badu. Bekuxe bia. Ozan zerkia egin gertzen du biztan da, eh? Bona, barkatuko nantzu, Zinema zitze egiten dazte mara izi. asmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da. denan elburua ez da izaita bost klon, klon edo bost zantzari zinez perfektuak behar. Bada nahi hori, bakizu zubia egiteko bertzearen gan eta gauzak erakusteko, espikatzeko. KULTUR ALEA